modernai rimedoi regas la ciutagon de iunuloi. Ciam de nove en domoi, cie vivas iunuloi, estas disputoi pri la giusta mesuro de tempo antau ecrano. Esploristoi provis el trovi, ciom da tempo iunuloi vere passigas per modernai rimedoi. Ciom da apparatoi estas disponeblai, cae cio restas nefarita. Formetu tion, estes la postulo, cium ge patroi cent foie devastiri al siai dec celcia ruloi, se ili ancau ce la mangio tablo fixe rigardas al sia compufono. La uso de modernai rimedoi, ce ge iunuloi, estas unua ranga afero. Tion el trovis esplorista te amo, per testoi ce infanoi ca iunuloi el dexes lerneiai classoi en Tirolo. Tiu cele estis comparata la uso de comuniciloi cun la tempo pasigita por sportai activezoi. Por sia analiso, la esploristoi studis la libertempan conduton de entute 391 infanoi cae geiunuloi en la agio inter dec cae dec quar Montrigis che la iunuloi pasigis dec como tri horo in tage dum labor tagoi, cae ec dec du horo in tage dum sabatoi cae dimancioi, per lo usado de modernai rimedoi. Ie average quar como quar tagoi en la semaino, la ence practicis sporton, dum entute quin como unu horoi. Crome oni demandis la enquetitoin quiam da apparatoi estis al ili je dispono por la uso de comuniciloi ca quiam da ili estis ilia proprajo. Cetio temis pri ciui televidiloi, porteblai telefonoi, compufonoi, tabuletai computiloi, personai computiloi, teco computiloi, lud stazioi, sonigiloi por compactai discoi, cae mopotrioi, cae radioapparatoi. Average verage la iunuloi habis quin como ses apparatoi nie dispono. Du trionoi e la apparatoi estis proprajo de la encetitoi. Tridec unu como unu procentoi ec indicis, che ili ne pobas vivi sen sia compufono. Tio el diro estis farita sen depende de la sozia deveno. Same, la nombro de disponeblai rimedoi estis sen dependa de la agio, de l'erneia tipo, au de la sozia statuso de la familioi, cae sen dependa de eventuale en migrintezo. La plei granda parto de la consumo de communiciloi, hoc como du horoi, ciutage dum labor tagoi, cae nau como nau horoi tage dum sabato cae dimancio, estas pasigata antau apparatoi cun ecranoi. En tutte la mesuritae valoroi, ce knaboi estis ie du como quin horoi pli altai ol ce knabinoi. Resume, la esploristoi declaras che forta consumo de comunichiloi, alta peso, cae en migrintezzo estas factoroi ciui negative efficas ies portai activezoi cae movai capabloi. Tio tamen efficas ne nur unu directe, cio signifas che la factoroi influas sin reciproce, doce ili povas esti cae causo cae crom effico. Modernae comunicilo, cefe la compufono, do evidente farigis ne malhaveblai por iunai homoi. Tiu constato certe ne nur validas por la encetitai infanoi ca iunuloi en Austrio, sed pli mal pli por iunai homoi en la tuta mondo.